Kwa hivyo leo tunalianza rasmi darasa hili na kwa wale ambao walikuwa wamehudhuria itakumbuka kwamba sura ya mwisho tulosimamia ni wailun likulli humazatin lumaza yani surati e, alhumaza hii ndio sura ambayo tulisimamia darasa la mwisho kabisa na nakumbuka kwamba darasa hili tulifunga siku ya Jumapili tarehe 18 Februari 2024 miladia ambayo ilikuwa ni sawa na mwezi nane Shaabani 1445 Hijiria ikawa tumefunga darasa hili kwa tulisimamia katika sura hii walilikuli lumazan kwa hiyo leo biidhnillahi taala tunaondokea moja kwa moja sura inofuatia hapo mbele ambayo ni suratul fil nam taban sura hii imeitwa suratul fil kutokana na aya yake ya kwanza Allah aliposema alam tara kaifa faala rabbuka ashabil fil alfil ni ndovu kwa Kiswahili au tembo ni makia imeteremka maka kama vile ambavyo kuna sura nyingine zimeteremka Madina zinaitwa Madania sura hii <clears throat> ni sura ya moja na, mia moja na tano kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu kuna sura mia moja na kumi na nne kwa hiyo suratul fil iko nafasi ya mia moja na tano na aya zake ni tano tu ina aya tano haizidi zaidi ya hapo bismillahir rahmanir rahim tunaanza kufasiri sura hii kwa kutanguliza jina la Allah bimaana al-isti'ana billah kumuomba Allah msaada wake arrahmani arrahim tafsiri ambayo tunaitumia ni tafsiri ya fadilati Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah katika miongoni mwa tafsiri ambazo zimetoka ni tafsiri hii ya e, tafsiri tafsiri al-Qur'an al-Karim amma na tafsiri nyingine iliyotoka Ibn Uthaymeen ni ya surati al-Baqara e, nyingine bado hazijakuwa katika kuchapishwa kwa hiyo tafsiri tunaitumia ni tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya kwanza sura hii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر je huoni hamza ambayo imeanza mwanzo wa sentence kilugha inaitwa hamzat al-istifhamia ni hamza ambayo imekaa kwa lengo kumaanisha suala al-istifhamia ni kuna question mark mbele alam tara je huoni kaifa jinsi namna ambavyo faala rabbuka bi ashabil fil mola wako alivyowafanya nani ashab watu alfil wenye ndovu kuna watu walikuwa na ndovu sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia jambo alam tara je huoni ibn Uthaymeen anasema hii alam tara alkhitab huna linnabii sallallahu alayhi wasallam yani asemezwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoandika yukhatibu Allah ta'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Allah anamkhatibisha yani anamsemeza mtume sallallahu alayhi wasallam lakini vile vile au yukhatibu kulla man yasihu tawjihu alkhitabu ilayhi lakini kwa kila ambaye alokuwa asikia na mwenye kusemezwa basi asemezwa hapa lakini ibn Uthaymeen katika katika kufunga maelezo haya akasema khitabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alawwal lakini vile vile li ummatihi khitabu hii ni kwa umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini lianna ummatahu tabi'atan lahu kwa sababu umma wake umma wa mtume unamfuata yeye kwa hivyo asemezwa mtume lakini papo hapo wasemezwa umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam alam je huone kaifa yani kaifa yani jinsi namna faala rabbuka biashabil fil yani mola wako alivyowafanya ashabul fil watu wenye ndovu alam tara je kaifa faala rabbuka jinsi mula wako namna gani alivyowafanya nani bi ashabil fil watu hawa we, wenye ndovu watu hawa itabidi turudi historia kidogo tu historia ni refu ya swala hili lakini katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu akawatolea maelezo kama yafuatayo hawa ashabul fil yani watu wenye ndevu yani ndovu kwa maana kwa Kiswahili tunamuita tembo anasema shekhe wa ashabul fil hum ahlul yaman hawa walikuwa ni watu wa yaman watu hawa alladhina ja'u lihadmi alka'ba walikuja kwa lengo la kuivunja na kuibomoa alkaaba kwa maana walitoka Yemen wakaja Makka lengo lao lihadmi kubomoa mliambalini alkaaba bifi'lin adhimin kwa kutumia tembo ndevu ndovu ambao walikuwa ni wakubwa ndovu hawa arsalahu ilayhi malikul habasha mfalme wa uhabeshi aliwatuma ndovu hawa maalumu waende eh, Yemen na kwa lengo la kwamba eh, waende Al-Kaaba kuibomoa. Kwa hivyo ni aina fulani ambayo kama unavyoona leo ikawa kuna nchi yatuma silaha nchi nyingine ili iipige nchi nyingine. Kwa hiyo mfalme wa Habash alituma tembo waende Yemen ili tembo wale wafanye wa nini waende wakalibomoe Al-Kaaba na nini sababu yake anasema Sheikh Uthaymeen wa sababu dhalika na sababu ya hilo anna malik al-habash anna malik al-yaman kwa mfalme wa Yemen kwa siku hizo ni arada an yasudda an-nas al hajj ila al-Kaaba alikuwa anataka kuwazuia watu wasiende kuhiji katika alkaaba ambayo iko makka ambayo ndio nyumba ya mwanzo ibada duniani inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladhi bibakkatin mubakka kwa hiyo nyumba hii ilikuwa kwamba Allah ameiweka tangu siku hizo ni nyumba ambao watu waende kufanya ibada kutufu mfalme wa Yemen akawa sasa awazuia watu wasiende e, baitillahi kwenda katika nyumba ya Allah azza wa jalla akafanya mbadala fabana akajenga baitan yushbihu kaaba akajenga Yemen nyumba ambayo yafanana yushbihu yafanana kabisa na, na alkaaba kwa hiyo akapatikaniwa mtu wa civil engineering kwamba kaa alkaba likoje lina, lina pembe ngapi likoje likoje kwa na yeye mfalme naye akatengeneza mfalme huyo wa Yemen akatengeneza ile nyumba yani alkaba ya Yemeni kama ilivyokuwa alkaba ya wapi ya ya, ya, ya, ya Makkah al-Mukarrama wadaa nasa ila hijjihi na ikawa sasa mfalme awapigia debe watu chapuo waende wakahiji wapi Yemen badala ya Al-Kaaba sasa hali hii ni hali ambayo inaonekana ni huyu mtu amefika katika upeo mkubwa kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka al-Kaaba watu wa dunia nzima waende ndio maana ile Nabii Ibrahim akaambiwa waadhin fi nnasi eh, waadhinishi watangazie watu waje kufanya ibada ya hija almuhimu ikawa mfalme afanya juhudi zote ili watu wasiende alkaba akatengeneza alkaba yake Yemen watu wasiende maka kufanya ibada ya hija liyasuddahum an haji baiti llahi anawazuia watu wasiende kufanya ibada katika e, kufanya ibada ya hija katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya hata katika wafalme wa siku za sasa walitokezea baadhi yao wakaona kwamba swala la kwenda kuiji maka kwa nini watu wanapata tabu expenses nyingi wanapoteza muda wao kwa hiyo wakaona basi wajenge alkaba katika miji yao mmoja alikuwa ni mtawala wa mwanzo wa visiwa vya Zanzibar Abedi Amani Karume miongoni mwa hutuba zake na maelekezo yake alifika akasema kwamba tutajenga alkaba hapa hapa Zanzibar <laughs> yani watu wasiri almuhimu bwana huyu mfalme huyu baada ya kufanya hivyo faghadhiba lidhalika alarab warabu wakaghadhibika kwa jambo hilo wasema ah yani huyu mfalme atengeneza alkaba la hayemeni watu wasiende kufanya hija kule maka wakadhibika wadhahaba rajulun minhum ila hadha albayti kuna bwana mmoja kidume hicho kikaiendea nyumba hii ya alkaba hii ya yemen alladhi ja'alahu malikul yaman badala anil kaaba akaiendea alichokifanya wataghawata fihi akajisaidia haja kubwa <laughs> kwa ngoja sasa eh, chepe ile yani katika katika katika mujitama kunakuwa kuna watu machepe machepe mambo yote watu hawezi kuyafanya yeye anasema mimi nini akaenda akamwaga shonde kubwa katika katika, katika kisha walataha jidiranahu bilqadar akaupaka ukuta zile za, za, za alkaba za mfalme wa Yemen kwa kile kinyesi kama vile anachapia <laughs> mfalme akapelekewa habari zile faghadhiba malik Yemen ghadban shadidan kakasirika sana wa akhbara malika alhabasha bidhalika akampelekea habari mfalme wa habisheni juu ya mradi wake aliofanya kutengeneza alkaaba alyemen lakini mwisho wa yote wakatokezea watu wakakipaka kinyesi alkaaba hiyo kwa hiyo فارسل اليه hadha الفيل العظيم mfalme wa alhabasha akampelekea mfalme wa yemen ndiyo hawa tembo au ndovu tunalozungumzwa hapa katika sura hii kila anasema shekhe pasemwa wakana mahu sitatu e, fiala walikuwa ni ndovu sita wakubwa kabisa litusaidahu kwa lengo la kumsaidia operation yake hiyo fajaa malikul yemen bijunudihi mfalme wa yemen akaja sasa wapi makka alkaaba na jeshi lake liyahdima alkaaba ala sam'ihi kwa lengo la kuivuruga yani kuibomoa alkaaba walakin Allah subhanahu azza wa jalla hafidhun baitahu lakini Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu akailinda nyumba yake kwa sababu alkaaba ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala فلما وصلوا إلى مكان يسمى الغمس walipofika katika eneo eh, linaitwa al-ghummas al-ghummas hivi sasa hivi wanaita ma'sharat arafa eh, liko upande wa magharibi nafikiri katika ardhi ya, ya, ya Saudia sasa anaitwa mash'ar al-arafa mash'ar al-arafa wamebadilisha jina lakini ipo historically sasa na nafikiri kama watu watakuwa wanakwenda eh, kuhiji nafikiri wanawekewa katika timetable yao, kama kuna zile nafasi miongoni mwa ziara, basi watakwenda sehemu ambayo walipoangamizwa nani hawa ashabul fil. Sasa walipofika hapo makani yusama algham uh, alghammas waqafa alfil wa harana, ndovu wale wakastop na waharana bimaana rafadha wakakataa kuendelea na safari kwa lengo la kwenda kuihujumu yani kuibomoa alkaaba wa aba an yattajihu ila al-Kaaba wakakataa ndovu hao kulielekea alkaaba na fa idha wajahuhu ila alyamani intalaqa lakini hawa watu walikuwa wanawadrive wana wale tembo wale yani ndovu wakiwaelekeza upande wa Yemen wale tembo eh, wana wanakwenda katika lugha ambayo inaitwa eh, yuharwilu yani harwa eh, wana wanachapuka lakini wakielekezwa wa in wajahuhu ila makka wakafa wakielekezwa maka ndovu hawataki wakielekezwa sasa kama anakwenda Yemen upande wa Yemen ndovu hao wanakwenda wana hivyo anasema Sheikh uthaimin katika tafsiri yake ni وهذه آية من آيات الله عز وجل ni miongoni mwa aya min ayati llah miujiza katika miujiza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wanyama nao wanakuwa katika ile hali ya hawas wanapata ilham kwamba hili linalotaka kuelekezwa na bwana wangu si sahihi ni jambo ambalo linakwenda kumuudhi Mola alioniumba mnyama anajua hivyo kwa hivyo agoma yanatokezea haya hata mfano katika hizi e, baadhi ya jela ambazo watu wanakuwa tortured e, sasa kuna watu wengine wanafungwa maskini kwa dhulma wengine wanasingiziwa miongoni mwa zile zile zile zile adhabu wanazopewa zile tortured achukuliwa mbwa mbwa kabisa mtu kafungwa alafu mbwa achukuliwa na askari jela anakwenda ile amtafune lakini mbwa akifika pale anagoma kwa hivyo askari jela mbwa anagoma kumtafuna yule kumparua yule mtu kwa nini anapata ile ile inspiration kwamba hapana huyu kafanywa dhulma sasa hawa ndovu ilikuwa na wakielekezwa alkaba waende wanajizuia wakigeuza kwenda upande wa Yemen wanakwenda hadhihi min ayatu min ayati llahi azza wa jalla thumma baqau wakabakia hapo katika sehemu hiyo e, al-Ghummas hatta arsala Allahu alayhim tayran ababil mpaka Allah akawapelekea ndege ambao aya ya mbele kama tulivyokuja kuelezea hawa ndiyo ashabul fili hii ikhtisar kwa ufupi lakini hii ni story refu eh, majina ya mfalme walikuwa nani ilikuwa eh, hakuna haja ya kuelezea hapa kwa urefu alam tara kaifa faala rabbuka biashabil fil je huoni kaifa jinsi faala rabbuka yani mola wako alivyowafanya biashabil fili watu wenye ndovu kama vile ambavyo tulivyoeleza kisa cha watu hawa kwa ufupi aya nambari mbili Allah subhanahu wa ta'ala anasema alam yaj'al kaidahum fi tadlil je hakujalia kaidahum vitimbi vyao fi tadhlili yani tadhlil bi maana kuharibika kufeli eh, ikawa ile jambo ambalo ikaitwa ni mission impossible alam yaj'al kaidahum je hakujalia kaidahum vitimbi vyao fi tadhlili kuharibika havikufanikiwa wametoka Yemen mpaka kuja katika, katika ardhi ya mji wa Makka lakini hawakuweza kulifikia Al-Kaaba na Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea kama aya mbele inavyoelezea alam yaj'al kaidahum fi tadlil je hakujalia fi tadlil kaidahum kaidahum kwa maana kaidi vitimu hila fi tadlil katika upot, yani katika kuharibika vikawa vimekuwa vime hali ambayo havikufanikiwa kilichotokezea kwa watu hao Allah anasema wa arsala alaihim akawapelekea yani Allah wa arsala alaihim akawapelekea tairan ndege ndege hawa walikuwa ni ababil yani jamaatun mutafarriqa makundi kwa makundi sio ndege mmoja a jamaatun ni makundi ambao walikuwa eh, ni jamaatun mutafarriqa ni makundi mutafarrika makundi makundi makundi makundi makundi wa arsala alaihim Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea watu hao wenye wenye ndovu hao kwa lengo la kutaka kuibomoa alkaba akawapelekea tairan ndege ambao ni ababil anasema ibn Uthaymeen qala alulama wanazuoni wamesema katika aya hizi kwamba ababil ni jamaatun yani ni tairi jamaatun mutafarriq ni ndege ambao walikuwa ni in groups eh, makundi makundi makundi yani sio ndege mmoja eh, walikuwa katika hali hiyo na kullu tairin kila ndege fi munqarihi munqar ni ule mdomo wa ndege unaitwa munqar kulikuwa na nini kulikuwa na hajarun salbun jiwe lilokuwa ni gumu kabisa gumu sana ndio Allah akasema ni kwamba ndege hao tarmihim bimaana wakawapiga wale ashabul fil bihijaratin wakawapiga kwa mawe min sijilin mawe hayo ni ya udongo udongo huu ni udongo wa kuchoma umechomwa almashwihi yani umepigwa moto sasa mara nyingi udongo kama utachukuliwa halafu utapigwa moto vizuri kabisa ukauke unakuwa strong ni kama mfano vile matofali ya kuchoma matofali ya kuchoma ni udongo unafanya nini unapigwa moto kisha inakuwa tofali gumu sasa na hawa ndege waliwapiga ashabul fil nini bihijaratin waliwapiga kwa mawe mawe hayo ni min sijili sijili ya udongo wa kuchoma kama alivyosema ibn Uthaymeen katika tafsiri yake min sijilin wa huwa tinu almashwi atin yani ni udongo ambao ulo ulo ulookwa eh, ukawa umechomwa liannahu yakunu aslaba kwa sababu udongo ukichomwa moto ukikaukia sasa unakuwa ni mgumu unakuwa ni wenye nguvu wa hadha alhajar na jiwe hili anasema laisa kabirin yani jiwe hilo ambalo kila ndege alikuwa amelichukua katika mdomo wake na akaatupa katika wale ndovu sio jiwe kubwa bal huwa saghirun yadhribu alwahida min haula'i jiwe hili linampiga mtu mmoja katika watu hao waliokwenda kufanya jambo hilo min ra'sihi kichwani wayakhruju min duburihi na jiwe lile linatoka katika eh, sehemu yake haja kubwa laangukia katika kichwa lakini linakwenda kutokea katika sehemu ya, ya haja kubwa waliadhu billah kwa hivyo hapa ndio Allah akasema wa arsala alaihim na akawapelekea Allah tairan ndege ababili makundi kwa makundi yani walikuwa ni ni wengi ndege hawa tarmihim wakawapiga wale ashabu alfil bihijaratin bihijaratin mawe ambayo yalikuwa min sijil mawe haya sijil ni ya udongo uliokuwa umeokwa uliokuwa umekaushwa umechomwa na Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia katika aya ya mwisho anasema faj'alahum basi akawafanya hao watu kaasfin ni kama vile majani yaliyoliwa eh, kwamba mtu kachafuna majani eh, maakul maakul yani yaliyotafunwa yaliyoliwa faj'alahum basi Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya watu wale ashabul fil baada ya kupigwa na vijiwe vile akawafanya kaasfin yani kaasfin kafu huna kafu adatu tashbih yani ni pafananizwa jinsi walivyokuwa walikuwa ni kama majani kaasfin ambayo ni makuli yaliyoliwa kutafunwa halafu mtu akayatema ala sabili mithali mfano kwa wale watu ambao wanakula mirungi anakula eh, nakula na tafuna na anakula gomba alafu baadaye linakuwa shavu hilo sasa baadaye sasa yale majani jinsi yalivyokuwa mwanzo na mwisho sasa mwisho ndo haya kaasfin maakul basi walikuwa ni kama mfano vile mtu ambaye ametafuna majani yaliyoliwa kisha akayatema kasari akalathu dawaba anasema ibn Uthaymeen ni kama mfano vile e, majani au mmea au ambao adawaba e, wanyama watafuna e, alafu wakayatema majani yale hivi ndivyo ambavyo ikawa ndio mwisho wa stori ya watu hawa alam tara kaifa faala rabbuka ashabil fil je huoni jinsi mula wako alivyowafanya watu wenye ndovu alam yaj'al je hakuwafanya hakufanya kaidahum vitimbi vyao fitadhlili kuharibika wa arsala alaihim akawapelekea Allah tayran tayran ndege ababil makundi kwa makundi tarmihim ni kwamba ndege hao sasa wakawapiga eh, bihijaratin kwa mawe ambayo min sijili ya udongo uliokuwa ulio uliochomwa ikawa kama mfano vile tofali la, la tofali ya kuchoma faj'alahum Allah akawafanya watu hao ka asfin ni kama vile majani makulin makulin bimaana majani yaliyotafunwa yaliyoliwa yakatemwa jinsi ambavyo walivyokuwa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake anasema anafanya conclusion hadha mujmal hadhihi sura alazima yani sura hii imekuja katika hali ambayo kwa ufupi huo kama unavyoiona eh, sio bitafsir eh, ni kwamba imekuja katika hali hiyo ni allati bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ma fu'ila bi ma fu'ila bi ashabil fil Allah abainisha ni yale yaliyofanyika eh, kwa hawa watu wenye ndovu wa inna kaidahum sara fi nuhurihim vitimbi vyao viliwarudia wenyewe kama mfano vile anasema watu mchimba kisima huingia mwenyewe kwa hiyo zile njama zao hazikufaulu baadaye matokeo yake wao wakaangamia kwa hivyo hii inaambiwa ni kwamba sara kaidahum sara fi nuhurihim wa hakadha anasema ibn Uthaymeen anahitimisha na hivi hivi ndivyo ambavyo kullu man arada alhaqa bisu'in yoyote mwenye kuikusudia haki ubaya yoyote basi fa inna Allah ta'ala yaj'al qaidahu fi nahri Allah subhanahu wa ta'ala atavifanya vitimbi hivyo yani ubaya wake utamrudia mwenyewe matokeo yake yatakuwa dhidi ya, ya huyo mtu ambaye alokusudia ubaya kwa hiyo jambo lolote la haki jambo lolote la khairi kama mtu atakuwa akunisudia ubaya basi Allah subhanahu wa ta'ala naam kwa namna nyingine yeyote anayojua Allah jambo lile halitofanikiwa na litamgeukia yeye na hata kama itakuwa kwa muda mrefu. Inawezekana mtu afanye ubaya, aikusudia haki ubaya, na akawa bado anaendelea kufanikiwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe ana hikma zake, anajua iko siku atamtia mkononi na vitindu vyake vitamrudia mwenyewe. Hii ndiyo kaida ambayo inapatikaniwa bimaana ya kwamba siku zote mwenye kukusudia haki kwa ubaya, basi ubaya ule unamrudia mwenyewe naam tumemaliza tafsiri hii ya suratul fil